Chuvi iam remarkis, ke iui ideoi shainas tiel strangai, ke homoi tui ridas pri ili, sed poste la sama mondo subite tractas ilin, kiel mem compreneblain? La historio de scienzo estas plena je tiae momentoi. Foie on inomasion sen sensajo au fantasio, ne chargi ne estas falsa, sed chargi ne congruas cun tio cion la plimulto iam cutimis credi. Caetamen, post jaroi au jardecoi, la pruvo amasigas, la bildo shangigas, ca la iam ridinta propono farigas nova fundamento. Exemple, dum longa tempo, multae cleruloi rifusis accepti la ideon che malsanoin povas causi nevideblai microorganismoi. Estis pli comforte culpigi malbonan aeron au nebulain influoin. La penso che io nevidebla povus transdoni febron de unu homo al alia, shainis tro simpla, prescau infanetza sed ciam oni comencis observi pli attente, experimentadi, compari sama in casoin, evidentigis che higieno, steriligo, cae pura aquo, avas rectan relaton al malsanigio cae resanigio. La ideo, ciu antaue shainis naiva, fine helpis savi sen nombrain vivoin. Simile interessa estas la historio pri meteoritoi. Odiao estas normale diri, che stonoi falas el la cielo, sed iam tio shainis contraua al bona cosmologio. Ciel povus rocoe simple flugi tra la spazio, cae subite frapi la teron? Multae faculoi supposis, che homoi confusas aferoin, au che tivi stonoi ja devenaste vulcanoi au fulmoi. Nur ciam collectigis suffice da fidindae attestoi, cae ciam oni comensis analisi la materialon mem, la resisto malfortigis. La cielo, iusente, farigis pli granda olantaue, Alia exemplo estas la movigio de continentoe. La ideon che la terpezoe, quiu in nomas continentoe, iam estis cune, cae poste iom post iom disigis, oni dum jaroi rigardis kiel tro aventurezza. Oni demandis, kio povus movi tutain landamassoin. Sen clara mecanismo, multae ne volis ausculti. Sed la mapoe, la similezoi inter marbordoi, la fossilioe, cae poste la malcovroi pri la oceana fundo cae tectonoi platoi, iom post iom convincis. La demando ne plu estis, ciu ili movigas, sed kiel precise ili movigas. Cion ni lernas el tiae racontoi? Que scienzo ne estas nur collecto de factoi, sed ancau homa comunumo cun cutimoi, supposoi, cae foie obstino. Skeptico estas utila, se gi povas farigi mal larga, se gi rifusas ecci rigardi la pruvoin, Samtempe, ne ciu necutima ideo poste montrigas giusta. La differenzo esta simpla, sed grava. Vera ideo capablas travivi bona in demandoin. ne timas controlon, ripeton, contrao argumentoin. Ca ciam gi fin fine staras firme, gi instruas al ni ion humilan. La mondo ne devas adaptigi al niai intuizioi. Ni devas lerni adapti niain intuizioin alla mondo.